بسم الله الرحمن الرحیم بحث شماره سوم کتاب مختصر الوجیز تعریف و اصول الفقه اصطلاحا اینجا میاد اصطلاحی اصول فقه و تعریف میکنه ابتدا اومد اصول و فقه به شکل جداگانه تعریف کرد حالا میگه که این اصول فقه به عنوان اصطلاح اصول فقه که میگن علم اصول فقه این چی معنایی داره أما تعريفه اللقبي إيه باعتباره لقبا على علم مخصوص فهو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه میفرماید تعریف لقبی اصول فقه یعنی يعني از این جهت که لقب علم خاصی هست علمی خاص رو بهش میگن اصول فقه تعریفش چه هست میگه پس علمی است به قواعد و ادله اجمالی اصول فقه علمی است به قواعد و ادله اجمالی که رسیده میشه به وسیله اون قواعد و ادله اجمالی به استنباط فقه گرفتن مسائل فقهی كما يطلق على هذه القواعد والأدلة الإجمالية همان ترك أصول فقه إطلاق مشه برمين قواعد وأدلة إجمالية خب پس این یه تعریفی بود که از تعریف اصطلاحی از اصول فقه یا تعریف لقبیش والقواعد قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها فتعرف بها حكم هذه الجزئية الجزئيات حالا که در تعریف اصول فقه گفت علم به قواعد و ادله اجمالی الان میاد این قیدها و اصطلاحاتی رو که در تعریف به کار اومدن رو توضیح میده میگه قواعد چه هست میگه قواعد قضایای کلی هستند که حکم اون قاعده حکم اون قضیه منطبق هست <coughs> بر تمام اون جزئیاتی که زیر مجموعش قرار میگیرند حکم اون جزئیات به وسیله همین قاعده شناخته میشه از جمله قاعده الامر يفيد الوجوبه الا اذا صرفته قرینه عن ذلك از جمله این قاعده که میگه الامر یفید و الوجوب امر وجوب را میرسانه اگر در شریعت امری اومده بود دلالت بر وجوب میکنه خب تحت این قاعده جزئیات زیادی هست امرهای زیادی ما در نصوص کتاب و سنت داریم که تمام اونا زیر نظر زیر این قاعده الامر یفود الوجوبه قرار میگیرن پس این قاعده چی میگه میگه امر دلالت بر وجوب میکنه مگر زمانی که قرینه ای باشه و بگه که اینجا دلالت بر وجوب نمیکنه دلالت بر معنای دیگه ای همچون مباح یا مستحب میکنه خب میگه فهذه القاعده ينطبق حكمها على جميع النصوص الجزئيه التي تندرج تحت هذه القاعده این قاعده امر وجوب را میرساند مگر با وجود قرینه این قاعده میگه حکمش بر تمام نصوص جزئی منطبقه تمام نصوص جزئی که درشون امر وجود دارد برشون منطبقه دلالت بر وجود میکنند مگر با وجود قرینه خب این یک قاعده توضیحش داد مثال دیگر و مثل قاعده النهی یفید التحریم الا اذا وجدت قرینه تصرفه عن التحریم قاعده دیگر که میگه نهی دلالت بر تحریم میکنه تحریم رو میرسوند حرمت رو میرسوند مگر زمانی که قرینه ای وجود داشته باشد که آن رو از حرمت صرف کند به در آورد به معنای دیگر ببرد خب میگه فهذه القاعده تنطبق على النصوص الناهيه المجرده ويعرف بهذا الانطباق حرمة ما تعلقت به سياغ النهي میگه این قاعده منطبق هست بر نصوصی که نهی میکنند و قرینه ای ندارند بر که معنا رو از حرمت بر معنای دیگه ببرد پس این قاعده تنطبق على النصوص الناهیه المجرده این قاعده که النهی يفيد التحریم منطبق هست بر نصوصی که نهی میکنند و مجرد از قرینه هستند و شناخته میشه با این انتباق حرام بودن آنچه که تعلق به سیغه های نه داره هر چیزی که تعلق به سیغه نه داره حرامه و به هذه القواعد يتوصل المجتهد الى استنباط الفقه من ادلتها التفصيليه میگه با این نوع قواعد که دوتا مثال شو آورد مجتهد میرسه په میبره به استنباط فقه از ادله تفصیلی کجا نهی باشه هر کجا امری باشه قاعده دیگه در دستش مسائل فقهی رو میگیره خیلی جالب دیگه خودش توضیح داده اما پس گفت که قواعد چه هست چون در تعریف اصول فقه ذکر شده بود قواعد رو توضیح داد حالا یک قید دیگه هم اونجا ذکر شده بود که ادله اجمالی بود در تعریف اینو هم میاد توضیح میده أما الأدلة الإجمالية فهي مصادر الأحكام الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس والعلم بها يكون من حيث العلم بحجيتها ومنزلتها ومنزلتها في الاستدلال بها ووجود دلالة الناس ومعنى الإجماع وشروطه وأنواع القياس وإلته وطرق التعرف على هذه الإلة وغير ذلك میگه ادله اجمالی چی هستن ادله اجمالی مصادر احکام شرعی رو بهشون میگن ادله اجمالی اینا میگن ادله جزئی نمیگن اقیم الصلاة ادله جزئیه اما ادله اجمالی خود مصدر احکام شرعی رو میگن مانند قرآن حدیث اجماع و قیاس و علم به این مصادر از این جهت که از جهت حجیت بودنشون درجه و رتبهشون در استدلال و وجوه دلالت نص که نص چطوری دلالت میکنه معنای اجماع و شروطش انواع قیاس و علتش و راه های پی بردن به علت و چیزای دیگر بله این توضیح بسیار مفید جالب و مناسب برای اصول فقه بود اما الغرض من دراسه اصول فقه هدف از خوندن بررسی کردن علم اصول فقه چه هست که چرا انسان بیاد این اصول رو بخانه إن الغرض من وضع أصول الفقه هو الوصول إلى الأحكام الشرعية الأملية بوضع القواعد والمناهج الموصلة إليها على وجه يسلم به المجتهد من الخطأ والعثار میگه غرض از وضع اصول فقه رسیدن به احکام عملی شرعی است با وضع کردن قواعد و منهجها و هایی که انسان رو به احکامات شرعی میرسوند به شکلی که مجتهد به وسیله اون قواعد و مناهج از خطا و از لغزش در امان بماند فالفقه والأصول يتفقان على أن غرضهما التوصل إلى الأحكامات إلى الأحكام الشرعية بس در نتيجة با إن تعريف فقه وأصول اصول با توجه از خاندن اصول فقه ميجا فقه وأصول اصول در این چیز با هم متفقند مشترکند كه هدف هر دوتا رسيدن به احکامات در این هر دوتا میخواند به احکامات شرعی برسند هدف یکیست با هم مشترکند الا ان الاصول تبين المناهج وطرق الاستنباط والفقه يستنبط الأحكام فعلا على ضوء المناهج التي رسمها علم الأصول وبتطبيق القواعد التي قررها میگه با این فرق یا جز آن که فرقشون این هست که اصول منهج ها و روش ها و راه های استنباط رو بیان میکنه و فقه عملا احکامات رو بر روشنایی همون منهج و همون قواعدی که علم اصول فقه اونا رو مرسوم کرده طبق اونا فقه میاد احکامات رو عملا استنباط میکنه و با تطبیق دادن قواعدی که علم اصول فقه اونا رو مقرر کرده پس با اون قواعد و منهج هایی که علم اصول فقه مرسوم و مقرر کرده فقه میاد احکامات شرعی رو استنباط میکنه خیلی جالب خیلی جالب